ulimwengu umekuwa ni kijiji kimoja, mambo ambayo miaka mingi iliyopita yalikuwa ni mambo mazito na mambo magumu leo yamekuwa ni mambo ya sahali na mambo ya rahisi na mambo ya haraka kazi ambayo ilikuwa uifanye wakati wa zamani uliopita ambayo inaweza kukuchukua muda wa wiki kadhaa au miezi kadhaa kwa hivi leo walilahi alhamd kazi hiyo unaweza kuifanya kwa madakika au kwa sekunde na hii ni miongoni mwa zile neema ambazo Mwenyezi Mungu Azza wa Jall anawakumbusha wanadamu ndani ya Qur'ani tukufu anaposema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar inna allaha ghafurur rahim aya mbili tofauti katika sura mbalimbali ndani ya Qur'ani tukufu miongoni mwa hizi neema na haya maendeleo ya kibinadamu na kiteknolojia ni kifaa au chombo au ala tulionayo leo katika ulimwengu wetu ambayo inaitwa simu. Kwa lugha ya Kiingereza ni mobile au simu ya mkono. Hii ni mojawapo zile neema kubwa ambazo leo mwanadamu anaishi ndani yake kutokamana na ile elimu ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kamfundisha mwanadamu, wama ma'utitum min alilmi illa qalila, ile elimu ndogo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfundisha nayo mwanadamu, leo ameweza kuvumbua chombo hicho ambacho kimesahilisha mambo mengi katika maisha ya mwanadamu. Chombo hichi kiitwacho simu au simu ya mkono au mobile ni chombo ambacho kimeleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mwanadamu, na hakuna anayeweza kukanusha au kukataa hivi leo ya kwamba simu hiyo ya mkono ni chombo au ala ambacho kinacheza daur au kina umuhimu mkubwa ndani ya maisha ya Muislamu leo. Mpaka siku nyingine asubuhi, kama wiki mbili zilizopita, nakutana na bwana mmoja asubuhi, alikuwa simu yake ameipoteza, alikuwa hajui iko wapi. Nikamwona katika hali ya wahka na hali ya mdahalo, nikamuuliza una nini? Asema simu yangu sijui iko wapi, nakuta kama mambo yote yamesimama, sijui nifanye nini, siku yangu yote imeharibika kwa sababu ya kwamba simu yake haijui iko wapi. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu simu hiyo ndiyo leo chombo kinachopeleka maisha ya mwanadamu leo. Hivyo basi yenye waislam pana umuhimu na dharura kubwa sisi waislam kuisoma simu hii na kuibainisha simu hii na kujua ahkam na adabu zinazofungamana na simu hiyo ya mkono kuambatana na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam endelea kunisikiliza kwa makini sehemu inayokuja ya kwanza tunazungumzia hukumu zinazofungamana na simu ya mkono hisabu pamoja na mimi hukumu zenyewe ni hukumu kumi hizo ni ahkam tukizimaliza hatuwezi kuzimaliza leo pengine siku nyingine bi mashiati llahi taala wa qudratih tutaweza kuingia katika sehemu ya pili ambayo ni adab halafu tuendelee mbele katika sehemu ya tatu na ya nne ahkam zinazofungamana na simu ya mkono enye ndugu islam kama ulikuwa ujui kwamba hii simu ina ahkam ahkamu hizo kama hukuzifuata iwapo utazipuza utasema potelea mbali utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uhisabiwe nayo simu hiyo hii simu ulionayo iliyoko katika mifuko yetu leo. Wengine wana moja, wengine wana mbili, wengine wana tatu. Huenda ikawa ni sababu ya wewe kuneemeka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kuadhibiwa يوم القيامه fi nari jahannam. Hii simu chombo ala kidogo ambacho leo twakichukulia kwa madharau, twaona kama ni chombo cha kawaida, chombo cha kiteknolojia cha kawaida lakini huenda kikawa ni sababu ya naimul abd يوم القيامه au adhabi neema ya mwanadamu siku ya kiyama au adhabu yake hukumu ya kwanza yafaa na ni dharura uifahamu ewe muislamu juu ya simu hii ihdhar tatabbu awrat almuslimin hukumu ya kwanza inayofungamana na simu ni muislamu utahadhari na kufuata aibu za waislamu kupitia na chombo hicho cha simu tahadhari na kufuatilia na kutafuta aura na aibu za waislamu wenzao simu tulizonazo leo takriban zote isipokuwa simu aina kadhaa ni simu ambazo zinajulikana ndani yake zina kamera na ni simu ambazo zinaweza zikahifadhi mambo chungu nzima, mojawapo wa mambo hayo yakiwa ni mapicha. Kwa hivyo simu iliyo na kamera, leo Muislamu anaweza kuchukua simu ile akamtegesha Muislamu mwenzake wakati hajui, pengine afanya makosa fulani, pengine kuna jambo fulani laendelea, akamchukua kwenye kamera, akahifadhi kwenye simu yake punde sipunde, katika madakika machache, chini ya dakika tano, picha hizo zishafika sehemu zote za ulimwengu mzima. Mwangalie ni fulani afanya nini, mwangalie ni fulani iko wapi, mwangalie fulani yuko na nani. Aura ya Waislamu, aibu za Waislamu, Muislamu anazitafuta kupitia kwa chombo hicho cha simu, na azieneze kwa wanadamu na azieneze kwa walimwengu, ili apate kumkosoa na apate kumtia dosari na apate kumtia aibu muislamu mwenzake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa sababu huo ni udhia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema ndani ya Qur'ani tukufu walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina na wale ambao wanawaudhi waislamu wa kiume na waislamu wa kike waumini wa kiume na waumini wa kike wanawaudhi, na huo ni udhia mkubwa kwa mumin wa kiume na muumini wa kike. Katika ule udhia mkubwa huo ni mmojawapo wa ule udhia, bighairi maktasabu, pasina ya dhambi lolote, haja kukosea haja kufanyia makosa, haja kula mali yako, haja kutukana, haja kupiga, haja kudhulumu. Wewe uende ufikie daraja ya kumkosea na kumuudhi kiasi hicho. faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina hao wamebeba madhambi makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wana maswali mazito watakayokwenda kuyajibu يوم القيامه Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema fi alhadith alladhi rawahu at-Tirmidhi bi isnadin sahahahu al-Albani rahimahullah qala ya ayyuhal nas fi riwaya ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu enyi kusanyiko la waislamu walioamini kwa mdomo imani zao bado hazijaingia ndani ya mioyo yao la tattabi'u awratil muslimin musifuate fuate aura za waislamu musifuatilie fuatilie aura na aibu za waislamu wenzenu fa inna man tatabba'a awrata am akhihi almuslim yule atakayefuatilia aibu za muislamu mwenzake tatabba Allahu aurata na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye vile vile atazifuatilia fuatilia aibu zake waman tatabba Allahu aurata na yule ambaye Mwenyezi Mungu atamfuatilia katika aibu zake yafdhahuhu walau fi jawfi rahli Mwenyezi Mungu atamfedhehe hata kama ndani ya nyumba yake Mwenyezi Mungu atakufedhehe iko siku moja na wewe vile vile utafedheheka kama ulivyotaka kumfedhehe muislamu mwenzio kwa hivyo hukumu ya kwanza ayuha almuslim ihdhar tatabbu awrat almuslimin tahadhari na kufuatilia fuatilia aibu za uislamu wenzako kupitia kwa chombo hicho cha simu thaniyan jambo la pili ihdhar atajassus tahadhari na tajassus tajassus ni kujaribu kufichua mambo yaliyofichika kujaribu kutaka kujua mambo ambayo hayakudhihiri, yamefichika ndani kwa ndani. Wewe wataka kuyajua kwa undani, wataka kuyadhihiri na wataka kuyatoa nje, mambo ambayo yamefichika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hujurat, sura ambayo ndani yake imejaa adab na imejaa akhlaq, mpaka wanazuoni wengine wakaita suratul akhlaq. Mola Azza wa Jalla anasema ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm wala tajassasu wala msifanye tajassus msifuatilie fuatilie mambo msichunguze chunguze mambo ya waislamu wenzenu leo kuna waislamu ambao kazi yao ni hiyo na kupitia kwa chombo cha simu leo imekuwa ni moja katika njia sahali na ya haraka kufichua mambo na siri ya muislamu mwenzio yako haya kati ya waislamu yako kati ya mume na mkewe yako kati ya baba na watoto wake, yako kati ya watu wanaoishi nyumbani, yako kati ya marafiki. Uchukue simu ya rafiki yako mwenzio, uanze kuichokora chokora, uanze kuidadisi dadisi na kuichunguza, ujue azungumza na nani, awasiliana na nani, amemwandikia message nani, na amepokea message kutoka kwa nani, na ameandika nini, na amekwenda wapi, na amerudi kutoka wapi. Kisha uende ukamzungumze katika mabaraza na uende ukatoe siri zake hadha huwa tajassus almanhiyu an hii ndio ile tajassus Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoiharamisha bali wengine wamefikia mpaka daraja ya mbele kwa sababu ya kuendelea kwa simu hizo na vifaa na program na software fulani ndani ya simu yako aje akuwekea voice recorder na voice recorder ni chombo kinachosajili maneno unayoyazungumza yanapoingia na yanapotoka ukipokea simu maneno yako yanarekodiwa ukipiga maneno yako yanayorekodiwa labda maskini wewe ujui aliyekuwekea pengine ni mtu rafiki yako ni mtu wa karibu wako ataka kujua wazungumza na nani na nani anayekupigia simu mambo ya tajassus ya haram anakufanyia na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man tasamma alhadith fi albukhari alhadithu rawahu albukhari ayuha almuslimun man tasammaa haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anuk yawm al-qiyama yule atakayesikiliza atakayefanya mpango na njia na bidii ya kujaribu kusikiliza maneno ya watu ambao wenyewe hawataki wewe usikia wala hawajakupa ruhusa uyasikilize ukatumia mbinu zako wewe mwenyewe ya kusikiliza bila ya wao kujua subba fi udhunihi al-anuk adhabu yako yawm al isikilize vizuri subba fi udhunihi al'anu ka yawm alqiyama yawm alqiyama Mwenyezi Mungu adhabu yako ya kwanza atakwenda kukumiminia risasi ya shaba au risasi iliyoyayushwa na moto ndani ya masikio yako aljazaa min jinsi al'amal malipo yanaambatana sambamba na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ile kazi uliyokuwa ukifanya katika ulimwengu huu hiyo ni kazi ya tajassus na wako waislamu wanaofanya kazi hiyo ndani ya maisha haya ya waislamu leo ndani ya masimu ya waislamu wenzao ndani ya vyombo hivi vya simu ambavyo usipokuwa mwangalifu na usipokuwa na tahadhar ni chombo ambacho يوم القيامه kitakwenda kukusababishia balaa na adhab subba fi udhunihi alanuk utakwenda kumiminiwa risasi iliyoyayushwa na moto wa jahannam ndani ya masikio yako wewe ulikuwa ukifanya tajassus, unachukua simu ya Muislamu mwenzako, umeiweka voice recorder kwa siri, ili upate kusikiliza azungumza na nani na alizungumza vipi na alisema maneno gani, kisha uja useme, si haya nilikuwa nikiwaambia nyinyi, mlikuwa hamuamini. Jambo la tatu hilo, ewe Muislamu, utahadhari nalo kupitia kwa simu. Jambo la pili. Jambo la tatu, ihdhar ishaata alfahisha, ishaata alkadhib wa al-abatil tahadhari na kazi ya kueneza urongo na mambo ya batil mambo ya kueneza ishaat na leo ishaa imekuwa ndiyo wasila na imekuwa ni kazi ambayo leo inafanywa kwa urahisi zaidi kupitia kwa simu kupitia kwa mobile phone zamani ukitoa rumors Zamani ulikuwa ukitoa ishaat, labda itachukua mwezi mmoja Muislamu aliyoko Saudi Arabia aipate, itachukua miezi miwili yule aliyoko kule Uingereza aipate, itachukua miezi mitatu aliyoko Australia aipate. Leo chini ya dakika mbili ukitoa ishaa, ukitoa batil, ukitoa urongo, ukitoa abatil kupitia kwa simu, chini ya dakika moja imefika London, chini ya dakika mbili imefika ndani ya Australia na iko ndani ya Amerika. Watu washapata maneno ya urongo na maneno ya ishaha na maneno ya batil, maneno ya kusingiziana, fulani kafanya hivi, kumbe hata kamwe hayumo kabisa na hayo maneno anayosingiziwa nayo. Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya suratu Nur kwa mnasaba wa kisa cha urongo, kisa cha ifk kiswa cha iftira aliyosingiziwa nayo na na Aisha radhiallahu anha bibi yake mtume alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu akatoa onyo kali ndani ya Qur'an kuambia maneno haya anawaambia waislamu sahaba anatoa onyo hili kuambia waislamu maneno haya tunaambiwa sisi istalaqawnahu bialsinatikum kama walivyoambiwa masahaba istalaqawnahu bialsinatikum katika riwaya nyingine istaliqunahu bialsinatikum wataquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm wakati ambapo mlianokulu maneno hayo mkayapokea na ndimi zenu na midomo yenu mkaanza kuzungumza maneno ambayo hamuna elimu nayo na hiyo ndiyo taarifu na definition ya maana ya ishaa ishaa ni maneno yoyote ambayo wewe huna elimu nayo ndio inaitwa ishaa ukija ukieneza maneno ukiambiwa unayo dalili huna dalili ni ishaa ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ma laysa lakum bihi ilm hamuna elimu nayo kabisa maneno hayo mkenda mkamsingizia bibi Aisha radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha kwamba amezini wal iyad billahi min dhalik maneno hayo Mwenyezi Mungu anasema watahsabunahu hayyinan mnadhani maneno hayo ni sahali maneno hayo ni mchezo maneno hayo ni ya kawaida wa huwa inda Allahi adhim mambo hayo ni mambo mazito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo muislamu anasingiziwa mambo mazito leo muislamu anaenezewa mambo machafu muislamu anaenezewa munkar muislamu anaenezewa mambo ya batil kupitia na text message moja ambayo inaweza kufikia watu elfu ishirini kwa dakika moja umeeneza uchafu umeeneza munkar umeneza batil umeeneza ishaa rumors ambayo yauma القيامه Mwenyezi Mungu atakwenda kubebesha madhambi ambayo ulioyafanya na kwa wale wote ambao umewafikishia kwa sababu walikuwa hawajui wewe ndio ulieleza uchafu huo na munkar huo na madhambi hayo ni maneno mazito na ni mambo mazito kupitia kwa simu ambayo huenda ikawa ni sababu ya balaa kwa muislamu يوم القيامه kama ambavyo inaweza kuwa ni sababu ya kuneemeka muislamu huyo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo utihadhari na kazi ya kueneza ishahat na kazi ya kueneza rumors kazi ya kueneza maneno ya batil maneno yasiyokuwa na ukweli wowote wewe umeyapokea ukasema mimi nasikia na yasemekana na watu wasema na yazungumzwa kuna watu wengine wamefungua grupu hasa gurupu la kueneza mambo ya munkar, gurupu ya kueneza habari za uchafu, gurupu za kueneza habari zisizokuwa na kitwa wala maguu wala mbele wala nyuma, hazimsaidii muislamu na kazi yoyote. Magrupu yamefunguliwa chungu nzima kupitia kwenye simu na watu wamekaa wanafuatilia fuatilia, ala, imesemwa ah, kumbe ilikuwa sijui ah, leo umefanya vizuri, umetujulisha. Thank you, umetujulisha na watu wanamwambia hongera kwa kazi ya munkar ulioifanya na kazi ya madhambi ulioifanya. Watu wanampa hongera badala ya kusikitika na kulia na kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, kwa msiba ambao Waislamu wameingia ndani yake leo kupitia kwa simu. Rabian, lan ihdhar, tahadhari ewe Muislamu kupitia kwa simu, antanshura albid'a walkhurafat tahadhari na kueneza kupitia kwa simu uzushi na mambo yasiyokuwa na msingi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zamani kabla ya kuja kwa simu ilikuwa inachukua wakati kwa uzushi kuenea kati ya Waislamu, mambo yasiyokuwa na msingi, mambo yasiyokuwa na dalili sahihi ndani ya Qur'ani wala sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Leo kwa dakika chache na kwa sekunde chache kwa text message moja unaweza ukaeneza bid'a unaweza ukaeneza uzushi kwa waislamu maelfu na maelfu ya waislamu walioko hapa na walioko nje na walioko mbali wote wakapata uzushi huo kupitia kwako kwa wewe muislamu na wewe pengine umepokea kwa fulani kama wewe ndio hukuutunga na yule aliyeupokea kwa fulani amepokea kwa mwingine na yule mwingine amepokea kwa mwingine inaenea kwa waislamu namna hiyo kupitia kwa hii simu una hii chombo, hiki chombo cha simu tulichonacho leo. Huyu akwambie kuna swala hii fulani ukiiswali siku fulani, basi ujue Mwenyezi Mungu atakufanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Ukifunga hii saumu fulani siku fulani, thawabu yake ni hivi na hivi na vile na hivi. Mambo yote ma anzala Allahu biha min sultan. Wapi dalili? Hakuna dalili. Na dalili iliyoko hapo, Waislamu kwa sababu ya kutokuwa na elimu na kwa sababu ya kwamba hawana elimu. Kosa lingine la baada ya kuwa ni majahil na hawana elimu ni kuwa haulizi. Kuwa na elimu si kosa, kosa ni kuwa huna elimu kisha huulizi. Hilo ndiyo kosa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu anajua kuna watu hawajui, na hilo sio kosa. Kosa ni kwamba hujui na huulizi wale wanaojua bilbayinati wa zubur wale waliopewa elimu ya vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale waliokita ndani ya elimu arrasikhuna fil ilm uliza waliopewa elimu kuna hadithi fulani inasema hivi na inasema hivi na inasema hivi maneno haya ni kweli la si kweli mwisho futa futi mbali maneno hayo yasiyokuwa na msingi maneno yasiyokuwa na dalili maneno ambayo hayashikushikamana na Qur'ani wala Sunna lakini wewe unaeneza na chini ya message hiyo imeandikwa usipopeleka message hii kwa watu kumi na kwa watu ishirini na kwa watu thalathini au 40 basi ujua utakwenda kuulizwa yaumul qiyama subhanallah mpaka Mwenyezi Mungu pia wamsingizia urongo hukutosheka na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam umemsingizia urongo fil hadithi sahih man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar hii ni hadith mutawatir mpaka Mwenyezi Mungu watu vile vile wanamsingizia urongo kwamba acha atakwenda kukuadhibu kwamba atakuja kukuuliza يوم القيامه akuulize wapi juu ya mambo ya urongo mwingine akwambia message hii usipoituma basi ujue wewe hutopata baraka ndani ya maisha yako utaharibikiwa yeye amekuwa ni Mwenyezi Mungu ajua ilmu al-ghaib mambo ya hatari mambo ya kushtua roho na mambo ya kubabaisha akili ya Muislamu ambayo hayana msingi ndani ya sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون خامسا جنبو لتانو ايلي واسلام لنالو امبتانا نكفونغمانا نا تشومبو تشا الا او تشومبو هيشي امباتشو نعمه يا منيزي سبحانه وتعالى متلتيا جنبو لتانو ni ihdhar katika ahkam ni tahadhari khiyanat al-amana tahadhari na kukhini amana zinazopitia na simu hiyo ya mkono ulionayo simu za mkono tulizonazo leo ni chombo ambacho kinahifadhi amana nyingi sana za Uislamu mukalama ile call ile simu inapoingia ni amana ya yule unayezungumza naye text message au risala ya barua unayoandika ndani kwa mkono wako ni amana, na ile barua inayokuja katika simu yako ni amana. Mawasiliano ya aina yoyote yanayopitia katika simu hiyo ni amana, na yule anayezungumza naye vile vile amechukua katika roho yake na moyo wake kwamba amekuamini juu ya yale maneno anayozungumza na wewe kwayo. Leo Waislamu baadhi yao kwa masikitiko makubwa hawachungi amana hiyo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani waziwazi, inna Allaha la yuhibbul khainin, Mwenyezi Mungu hawapendi kamwe watu makhain, watu walio na khiana. Umebebeshwa amana, umebebeshwa ahdi, umepewa amana, wewe ukenda ukaifanyia khiana amana hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweka yule anayevunja amana yule anayekwenda kinyume na amana kwamba hiyo ni mojawapo wa alama za unafiki ayatul munafiqi thalathun alhadith muttafaqun alayh idha hadatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khana na anapoaminiwa hufanya khiana aliyekupigia simu anazungumza na wewe ana imani kwamba maneno hayo ni wewe na yeye peke yake mnazungumza leo kuna muislamu ambaye bila ya kuona haya na bila ya kuogopa na bila ya kicho, anakwenda kinyume na amana kama hiyo. Na wanazuoni wanasema almajalisu bil amanat. Leo Muislamu unaweza kupiga simu yule unayezungumza naye akakuweka kwenye loudspeaker, wewe bila kujua. Kuna watu pale ambao pengine wewe huko radhi kwamba maneno hayo wao wayasikie na yeye amekuweka ndani ya loudspeaker, wewe wazungumza watu wakusikia. Ala, mwasikia maneno haya? Wewe hujui mambo mazito hayo, watu watakwenda kuulizwa nayo yaum alqiyama. Simu ambayo wewe unaidharau, unaona ni chombo kidogo, unakitia ndani ya mfuko wako, unalala nacho na unamka nacho, ni chombo ambacho kinakwenda kukuletea nikma na adhab na balaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khianatul amana mwingine ende akaweke voice recorder, yule anayempigia simu arekodi yale maneno yake, halafu ende akawapelekee watu. Siliwaambia siku nyingine fulani yuko hivi na hivi na hivi. Haya, ngoja niwasikilizesheni maneno yake haya, sikilizeni. Yeye mwenyewe maskini la yadri, ajui khianatul amana. Mwingine akupe maneno akuandikie maneno. Leo kuna mambo katika simu inaitwa screenshot enda kaipige screenshot yale maneno uliyoandika, aya peleke kwa watu, aya angalia maneno hayo watu wanayozungumza. Khianatul amana. Mwingine umempa amana ya kitu fulani, kama ni picha, kama ni nini, ende akakupelekee na akakuenezee kwa watu kwa sifa mbaya kabisa.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 الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين